Hello Sir Red, pagpasensya nyo na lamang po kung hindi masyadong maintindihan ang ipinadala kong kwento dahil mahirap po talaga mag-type sa cellphone ko pero ngayon po sinikap ko na ayusin upang nang sa ganun ay makarelate ang inyong mga tigapakinig. Ito po'y karanasan na ibinahagi sa akin ng aking ama at ako po si Alexis. Magandang araw po sa lahat isa po ako sa mga silent listeners ninyo na nahikayat na rin na magbahagi ng aking sariling karanasan. Sa katunayan, Sir Red, Pinilit po talaga ako ng aking mga kaibigan na nakikinig din po sa inyo dito sa YouTube para ibahagi ito dahil ito po yung lagi kong ikinikwento sa kanila sa tuwing kami po ay nag-iinuman. Ito po ay may kaugnayan sa sinasabi nilang mga patay na nagpapaamoy ng halimuyak ng bulaklak. Ito naman pong aking karanasan na ito, Sir Red, ay maikli lamang at nangyari po noong 2017 at kami ay grade 11 pa lamang. Hindi ko na rin po ito pahahabain basta't ito po ay may kaugnayan sa elevator po ng aming eskwelahan. Yo, yo, yo sa lahat <laughs> ng mga subscribers at syempre mga legit na listeners po natin, mga solid HTV positive, ang mga kwento ni na Alex, si Ate Joanna at si Pong ang bibida ngayong araw na ito. Kaya ikaw, kung halimbawa baguhan ka pa lamang po dito, pakinggan mong maigi dahil ito po'y segment lamang natin at lahat ng mga kwentong ito ay binahagi po sa Sindak Stories 2008 at gmail.com. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pero bago yan at habang hinihintay po natin ng ilan sa ating mga tigapakinig dahil alam ko masyadong uh, maaga yung ibang dumating at hintayin muna natin siguro makasampu tayo bago tayo sa ating first story. Ito muna isang komento po na babasahin din po natin na sabi niya, uh, actually po Sir Red naniniwala ako doon sa isang kwento sa isang episode ninyo ng SHS. Siya po ito pong nag-comment nito ay si Jenny Reyes. Sabi niya, totoo po talaga yung pangitain kasi sabi niya, yung lola ko ay napagin, napanaginipan ko po na naglalakad kami sa tulay. So bali dalawa yung tulay. Yung isa diretso at maraming tao ang naglalakad. Tapos kaming dalawa ang sa ilalim. Sinabihan ko siya na nasa taas na dapat kami dumaan pero pinigilan niya ako at ang sabi niya sa akin doon na lamang daw kami dadaan sa putol na tulay tapos sasakay kami ng bangka. So pagdating doon sa tulay na putol, tinawag niya yung bangka na kulay puti pero wala naman pong nagsasagwan. Ang nakaka-amaze dito Sir Red sa panaginip kong iyon, kahit wala pong tao na nagsasagwan ay talagang lumapit po yung bangkang kulay puti. Wala rin pong panimbang yung bangka tapos ang liit at ang sikip para sa aming dalawa. Kaya sinabi po ni Lola sa akin, Iwan mo na lang muna ako at babalikan kita. At nagulat na po ako doon Sir Red sa sinabi niyang yun. Hanggang sa nagulat na lamang ako sa pagkakatulog or in short nagising o naalimpungatan siya dito kasi nadaganan ako ni Lola. Natumba po pala siya dahil na-stroke na siya nung gabing iyon. Umabot din po ng tatlong buwan si Lola pagkatapos ay siya po'y namatay. Uh, very sorry dito sa kwento ni Jenny Reyes pero ito po isang komento lamang na kwento lang dahil syempre nakarelate po siya sa isang uh, kwentong ibinahagi natin sa isang SHS episode. Hindi ko lang ma- malaman or ma-recall kung saang banda. Pero patiktik din muna si Jenny Lapus na solid daw po, lagi daw po ito HTV positive at solid certified kasindak. At ganoon na rin kay Sherwin. Ayan si Sherwin at si Jenny at sa Lapus family mula po sa Conception Tarlac. Maraming maraming salamat po. Thank you! Pero hindi pa po ito yung kwentuhan natin guys ha. Ito talaga ang pinakauna at ito ay mula po kay Alex. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Sabi niya, uh, Alexis na lang daw pala ang ipangalan natin talaga sa kanya. So ito daw po yung nangyari. Nangyari po yung lahat nang pumunta si Papa sa kanyang pinsan Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Goryo. At ang kanyang pinsan naman ay Tito Ruben. Okay, so malinaw si Tito, si Goryo ay ang kanyang papa at ang siyempre Chuhin Tito Ruben. So solid talaga silang magpinsan at parang magkapatid nga talaga ang turingan. Mula kasi nung mag mula kasi nung kanilang pagkabata si Red ay talagang pareho sila ng nakahihiligan. So fast forward 17 years old pa lamang si Papa Goryo habang 18 naman po si Tito Ruben noong panahong iyon eh talagang pinaghihigpitan po sila ng kanilang mga magulang. Kaya naman noon, pahirapan silang gumala. Nakakakuha lamang daw po sila ng tiyempo kapag inuutusan sila. Tumataka sila Sir Red papunta raw sa kabilang barangay para lang makipagbilyar. Lagi nga din po silang may daladalang flashlight. Kasi Napakalayo talaga nung kabilang barangay at babagtasin po nilang daan ay maisan na at tiyak napakadilim na kung sila ay uuwi. Alam naman po nila, aware na aware sila sa maaaring pwede na kaparusahan dahil sa ginawa nilang pagtakas na iyon dahil ang inutos na perang pambili ng para sa bahay daw po siguro mga stocks ay naubos lamang po nila sa pagbibilyar. At kahit na nakagawa ulit sila ng kasalanan ay patay mali siya lang po sila dahil sa pinarosahan sila tapos nagpalipas muna sila ng dalawang araw para makapagbilyar ulit. Hanggang sa naulit nga po yung paggastos nila ng perang pambili ng mga pangangailangan sa bahay. At yun na nga si Red. Habang binabagtas nila ang daan papunta sa kabilang barangay, ay may nakita daw po silang matandang babae. Hindi nila makita yung muka dahil natatakpan ito ng jacket na makapal at meron pa nga daw pong hood na parang si ano to? Parang si Ruben Hood. <laughs> Ruben talaga. <laughs> As in R-U-B-E-N. Ruben Hood, sabi niya ganyan. Baka si Robin Hood, yun ibig sabihin niya. At uh, sabi niya, uh, fast forward daw sa kuwento. So, nahagip lang daw nila ng ilaw yung matandang babae na iyon at dire-diretso lamang sila. Hanggang sa malagpasan daw po nila yung kinatatayuan ng matandang babae. Nung nakalayo na nga daw po sila ng ilang steps, bigla po silang natigilan nang makita nila sa kanilang harapan yung matandang babae na kanilang nilagpasan po kanina. Nakakahilakbot po yung itsura nito, Sir Red. Nung pagkakataon daw na nasa harapan na nila yung matandang babae, wala na daw po itong hood. Kaya nakita daw po nila ang mahaba nitong buhok at talagang hindi daw po nila maikilos ang kanilang mga katawan dahil sa labis na takot. Namumuti na daw yung balat ng kamay nito at nang hawakan pa nga daw po sila ay mas lalo daw po silang kinilabutan dahil napakalamig nito. Dahan-dahan din daw po itong tumayo at talagang parang nagpabali-bali daw po ng leeg hanggang sa tuluyan na nga nilang narinig yung pagbali talaga ng leeg. Pakanan at habang dahan-dahan namang lumilingon sa kanila. Butot balat na lang daw yung nakita nila na parang mukha nito. So bungo in short siguro. Um, wala na itong mata pero alam nilang nakabuka yung bibig. Gumagawa pa nga daw po ito ng ingay na animoy ungol ng nasasaktan pero nakakahilakbot na ungol yon Sir Red. Ito na naman tayo sa mga ungol na yan. <laughs> Hanggang sa sumigaw na lamang po silang magpinsan ng napakalakas at sabay na pagkaripas ng takbo. Habang tumatakbo ay lumilingon po sila sa likuran upang nang sa ganun, upang nang sa ganun ay matiyak kung sumusunod ba sa kanila yung babae. Laking gulat daw nila nang kuunti na lamang yung pagitan ng matandang babae at maaabutan na daw talaga sila. Nakapangingilabot talaga si Red kahit ikinikwento pa lamang ito sa akin ng aking ama. So nung nakakuha daw po sila ng tiyempo at uh, pinailaw daw po nila yung flashlight, saka sila tumakbo ulit ng napakabilis. Parang nung inilawan kasi nila yung babae o yung matandang babae ay tumigil daw po ito na animoy na silaw pa. Hanggang sa na, nakalabas na nga po sila sa maisan at maswerte talaga silang magpinsan dahil nakita daw po nila ang kanilang mga magulang na naghihintay na sa kanila. Tuwang-tuwa sila habang humahabol ng hininga. Imbes daw nga si Red na makapagpahinga sila ay hinataw pa nga daw po sila ng <laughs> pamalo kung kaya't kinabukasan ay saka na lamang nila ito sinabi. O ulitin ko yon, kaya't kinabukasan na po nila sinabi o ikwenento sa kanika nila mga magulang ang kanilang naengkwentro. Ayon po sa aming lolo, Talagang lagi na daw pong nagpapakita yung matandang babae lalo sa spot na yun. Nagpaparamdam daw sa loob ng maisan at nagsimula daw yung pagpapakita ng kaluluwa ng matandang babae nang tinambangan daw kasi ito ng tatlong hindi kilalang mga lalaki. Walang awa na pinaghampas sa ulo at tinanggalan pa daw po ng mga mata. Yun po pala si Red ang siyang nagpapakitang kaluluwa doon sa madilim na bahagi ng maisan. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ito, uh, Alex. Uh, uh, sorry, Alexis pala, yung kanyang pangalan. At natatandaan ko tuloy itong kwento nga talaga nitong mga chewin ko rin from Bicol. Nung ganito rin pong, alam mo habang kinikwento o habang binabasa ko yung story ni Alexis, wala po akong ibang nai-imagine kundi yung dalawang tsuhin ko sa Bicol. Sumalangit nawa si uh, Tio Ben at saka si uh, Tio uh, Ente. Uh, sa pagkakaalam ko sila po yung nakaranas nito base na rin sa mga laging naririnig kong kwentuhan po ng mga tsahin ko kapag reunion syempre tas nauuwi sa kwentong katatakutan mga ganyan um, ito yung parang meron din silang nadaan ng maisan pero ang siste naman po sa kanila may matanda silang nalagpasan din. At kala nga nung una ay scarecrow lamang daw ito kasi talaga hindi gumalaw eh hanggang sa parang na-realize nila na biglang nawala doon tapos hinahabol na sila. Hanggang sa ilang segundo nga daw po ay biglang nawala na yung parang uh, tunog ng mga hinahawi ng mga halaman o hinahawi ng mga matataas na mga talahib parang ganon since nasa maisan nga din ang setting nila. So ini-imagine ko ito parang ganon din sa nangyari dito sa dito sa Chuhin o sa magpinsan na tatay ni ano ni uh, Alexis na kung saan ang difference lang naman uh, ilang segundo daw ay nawala na yung tunog nung parang mga naghahawi ng mga alam mo ng halaman, yun pala, hindi na talaga naghahabol yung matanda dahil lumilipad na pala ito. Kaya pala hindi na, hindi na nila naririnig yung, alam mo yon yung ingay na sumusunod sa kanila. Ang sumunod na nadinig nila ay pagaspas na daw po at doon nila na-realize yung, alam mo yon yung pakpak ng paniki na meron daw pong natumubo nga doon sa matandang babae hanggang sa tumakbo daw po sila. Ang ending din, nakarating naman sila sa bahay pero katulad nga po na nangyari dito, pinagalitan din po sila ng lolo ko noon. <laughs> Dahil hindi naman daw kasi ang, ang inutos naman sa kanila ay kunin yung mga kalabaw sa ilog na hindi na daw po nila nakuha dahil nga uh, alam mo na mga teenager, mga bata ang gusto lang tumambay, mga ganyan. Kumbaga parang uh, mamaya na lang yan, parang gano'n. Naga sa ito nga nang ito na nga yung nangyari sa kanila. Kaya yun, kaya simula daw po noon hindi na nila talaga inaabot yung gabi para isilong o kaya ihapon yung mga alaga nilang kalabaw na mag, ma, alam mo yung buong maghapon na nakababad sa ilog nila na nasa likod lang nung bahay. Kaya yun. Anyway, napakwento na naman tayo. Nako, mas masarap magkwentuhan ngayong araw na ito kung nakakape ni Lola Trinidad ka na. May corn coffee na tayo guys ha. At uh, alam ko, limited stocks din po ito. Lima lang yung alam kong stocks na meron nito. At maraming salamat sa mga patuloy na nagpo-purchase at nagkakagusto na naman sa steep coffee po natin at sa drip coffee po natin. So, sana po ay matikman nyo rin po dark choco, uh, yung uh, French roast, yung barako, lalo na yan kasing tapang po yan nung uh, registrar ninyo dyan sa eskwelahan. <laughs> o kaya yung staff dyan sa window D. Di ba? <laughs> kaya tikman nyo na guys para na sa ganun ay maibigan nyo rin at nang hindi lang sa sinasabi ko lang, hindi lang sa parang pinakikinggan nyo lang at ninanamnam nyo lang dahil sa sinasabi or dahil sa naririnig nyo lang. Dapat masubukan nyo talaga. HTV merch sa Shopee, always open po yan. Kung gusto nyo HTV shirt, meron din po dyan. Check nyo na lamang po lahat ng mga item na available at i-check out muna bago ma-check out ng iba. So limited stocks lang din yung ating uh, ah, steep coffee. Steep coffee, ito po yung uh, kung i-prepare ay parang tsaa at saka yung drip naman ay ganun din po yung original natin na taste at original natin talaga na ibinebenta and then try nyo rin healthy po talaga itong coffee na to yung corn coffee ni Kap- ng kape ni Lola Trinidad so try nyo na rin po yan anyway second story naman po tayo at ito naman kay ito naman po ay galing kay Ate Joanna so senen po ito sa ating uh, Facebook no para Facebook Hilakbot TV Pinoy Horror Story so here we go You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito naman po Sir Red ay tungkol sa belief ng mga matatanda na kapag nakaamoy daw po ng samyo o ng halimuyak ng sampagita ay may mawawala. Hindi naman talaga ako naniniwala dito Sir Red Siyempre, yung religion ko po kasi ay parang opposing kumbaga sa ganitong klasing mga paniniwala. Basta binibase ko o binibase ko lamang yung pamamalakad o pamamaraan ng buhay ko sa aral na napupulot ko araw-araw at siyempre sa itinuturo ng religion ko. Hanggang sa nagkaroon ako ng doubt na parang iisipin dapat din pala minsang maniwala Katulad na lamang po ng nangyari sa akin. Meron pong hindi naman katanda ang lalaki at kilala ko po siya. Pero ewan ko ba kung bakit bigla pong sumagi sa isipan ko lang Sir Red na parang mamamatay na to. Bigla ko rin pong winaglit kasi hindi ko alam kung saan ako nang galing. Hindi naman sa katandaan at parang naawa din ako nung time na yon dahil biglang pumasok sa isip ko knowing na siya lang yung lagi pong nag, naghahanap buhay para sa family niya. Pero paglagpas ko po sa bahay nila ay nakaamoy ako ng sampagita. Nung una, isinawalang bahala ko lang ito dahil baka nga nadala lang din po nung isipan ko or talagang meron, meron silang tanim na ganun. Hanggang sa nabalitaan ko lamang si Red nung isang linggo na makalipas nung nag-isip ako sa kanya ng ganito na namatay po pala yung lalaking iyon dahil daw po nabagok ang ulo nung siya ay nahilo sa CR. Hanggang sa second time naman na po na makaamoy ako nito. Ito po ay matapos na ako ay magyosi sa labas ng bahay. So, nagtaka ako dahil Alas 12 na iyon ang hating gabi. Pero bakit parang biglang may nagpaamoy sa akin ng sampagita? E di dapat sana eh, yung amoy ng aking sinisigarilyo yung maaamoy ko pero talagang napaka-precise at parang dumaplis pa nga sa ilong ko, Sir Red. Dapatakbo talaga ako noon. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng katapangan dahil talagang ang realization eh 12 na ng hating gabi tas makakaamoy pa ako ng ganun. Given the fact na wala pong nagtatanim ng ganun sa amin. And then after 3 days, may nakita na naman po kung pinaglalamayan sa lugar namin. Ang masaklap nga din Sir Red, the day before my dog died, nakaamoy din po ako ng sampagita. Sa third time na ito ay mas lalo ako natakot. Feeling ko ay napaka-strange yung feeling dahil bakit nakakaamoy na naman ako ng ganito? Yung halimuyak ng sampagitang iyon ay nanggaling sa pintuan kung saan nanggagaling o kung saan naroroon nakatambay yung aso namin. Hanggang sa kinagabihan, namatay yung aso namin na yun. Tinatanong ko nga yung sarili ko kung ano ba yung mali kung bakit ako nakakaamoy ng sampagita at kung anong koneksyon nito sa mga namamatay. Dapat ko nga ba itong ikatuwa or dapat kong isumpa? You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong ito. Si Ate Joanna po yung nagpadala nito. Kayo po kung anong take ninyo, comment lamang po sa comment section natin guys. Para nang sa ganun syempre ay alam niyo yon, mabigyan natin din ng kasagutan itong mga ganito. Pero sa akin, uh, kung sabi na lamang natin na sa paniniwala ko, yung mga pagpapaamoy na ganito kasi, maaaring ito nga ay paha, pahiwatig, pangitain, 'Di ba? Bukod nga sa mga sinasabi nila na uh, pag malapit ng mamatay yung tao, either bibisitahin kanya niya ng personal sa pamamagitan ng alam mo yun magiging paru-paro siya or sa panaginip ito bibisita sa iyo. Bukod daw po dito, ito yung pagpapaamoy ng halimuyak ng bulaklak. Um, naniniwala ako dito dahil ilang beses na po nangyari ito at hindi ko rin po ma... Alam mo, hindi ko rin ma-explain kung papaano. Hindi naman talaga ako yung tao kasi guys na alam niyo yun yung talagang mapaniwalain agad-agad sa mga sinasabi ng mga nasa paranormal society uh, with all due respect na lang pero uh, mayroon kasi mga point na dinedepende ko lang yung nangyayari at paniniwala ko sa na, alam mo yung sa karanasan ko na rin. Kaya sabi ko sa inyo, di ba minsan binabasa ko yung sa mga huntahan convo ng mga nasa paranormal society. Uh, may mga ilan talagang punto doon na minsan ang hirap paniwalaan kasi mahirap din naman questionin dahil hindi mo nga karanasan. So kaya minsan meron lang ako nahahagip na usapan doon na parang uy nakaka-relate ako. Katulad ng isinend po na kwentong ito ni Ate Joanna which is para naman sa akin, ito ay nagaganap naman na yung pagpapaamoy ng mga bulaklak nung may patay na. Hindi siya yung parang katulad sa'yo na before mamatay yung isang tao or katulad nga sabi niya, unfortunately yung alaga daw po niya na parang coincidence talaga bakit nangyayari. So sa akin naman ang nangyari kasi mayroon din akong ilan ng mga kaibigan at as in close friends ko talaga na hindi ko talaga, sobrang layo kasi ng, ng kanilang lugar at hindi ko rin mahagilap at busy din tayo syempre sa mga kanya-kanyang buhay ay hindi ko talaga nad- nadalaw kahit man lang masilip sa pinakahuling pagkakataon. Kaya feeling ko yung merong mga moment na alam mo yung last night, niya, last night na niya ngayon, biglang alam mo yun galing sa bintana, magpapaamoy ng ganun. Tapos iisipin mo, wala, ka, wala naman kayong ganun na, di ba? Wala naman kayong ganung tanim, wala naman ganun sa kapitbahay. Pero bakit may ang, ang bango? Hanggang sa makikita ko na lang, ito rin yung most recent dito guys, makikita ko na lang sa picture namin sa GC, lalo na yung sumalangit na wa, yung kaibigan ko rin na si uh, Enrique, um, sa GC namin sa high school, uh, nakita ko na yung bulaklak niya sa, alam mo yun, sa kanyang ataol, ganun na ganun yung naamoy ko. Ah, sampagita din ito guys. Sampagita din siya. As in ito yung nakadesenyo doon sa buong kamaong niya. 'Di ba? Kaya parang sabi ko hindi kaya oy nandito ka pre ah, mga ano ganito. <laughs> 'Di ba? Isa rin po siya sa mga nakikinig sa atin nung siya ay nabubuhay at uh, kahit papaano ay nagpahayag din po ng pagiging proud sa atin. Kaya at ito si Ate Joanna, pinaalala mo na naman. Uh, close na close natin ito at isa rin bukod kay paring RJ, Siyempre, uh, ito rin yung mga kabasketbolan <laughs> natin noon sa noong nung high school. Nakakalungkot dahil wala na rin siya. At yun yun yung uh, most recent na experience ko na tungkol sa sampagitan na to. 'Di ba? Kaya nakaka hindi mo pa rin alam, nakaka-amaze at the same time feeling strange kasi bakit ganoon? Anong meaning nun? 'Di ba? Namamaalam o kaya siguro or hindi ka kasi pumunta parang ganoon ako nang dumalaw <laughs> sa iyo. Kaya yon 'di ba? Anyway, prayers para po sa mga ganito ano, mga nagpaparamdam sa pamamagitan ng pagpapaamoy nito. Pero 'yun nga lang parang masama nga daw po yung uh, pahiwatig kapag parang amoy kandila yung pinapaamoy niya, di ba? Anyway, maraming salamat po sa mga senders natin ngayon and unfortunately, meron pa rin po tayong 30 story. <laughs> parang, unfortunately, bakit ka po nagpadala? <laughs> anyway, ito po ay mula naman po sa ating, uh, sino ba to? Uh, sender na nagngangalang si Pong at ito po ang kanyang story. Way back 2017 sa Red ay grade 11 pa lamang po kami noon at yung room namin ay nasa third floor. So to cut the story short, sabi niya, uh, panggabi, po, kasi, panggabi po kasi kami noong time na yon. Nakalimutan ko rin ba't kami bababa nung kaibigan ko na hindi ko napapangalanan doon po sa ground floor. So ang nangyari para mabilis, eh nag-elevator po kami dahil nung time na yon at since panggabi na nga kaming magkaklase ay wala naman ng masyadong taong gumagamit. So bago po magsara yung elevator door, may tumakbo po talaga na sasabay sana sa amin pababa pero talagang kahit anong pindot po namin sa buton ay nagsara na po yung elevator door at hindi siya nakaabot. Hanggang sa dumating kami sa ground at nagbukas po mismo yung elevator door doon at timing na papasok naman yung kuya nasasabay sana sa amin kanina kaya ang pinagtaka po namin Sir Red ay galing siya sa labas. Pero bakit kanina eh siya yung sasakay sa, sa taas? Napakabilis namang bumaba ni kuya kung aakyat naman din siya agad. At sino din po yung adik na bababa tas aakyat ulit? Eh kung bumaba naman siya, eh dapat pagbukas ng elevator ay eh, galing siya sa may hagdan. Pero hindi po eh. Nag-aabang din po siya doon sa elevator door. Pagbalik namin paakyat ng elevator, Sir Red, wala pa rin pong tao pero hindi na kami mapakali ng kaibigan ko. Kaya pagdating po namin ng third floor, pumasok na kami ng room. Ang tanging tanong, ang tanging tanong na lamang po namin sa sarili namin ay kung paano nangyari yun. Bumalik kami ng room tapos sinabi ko po sa kaibigan ko rin na isa na may nangyari sa amin na ganun. Maaaring kababalaghan or isang pagpapakita ng doppelganger. Kasi ako personally Sir Red, kahit ilang beses na ako nakikinig sa inyo ng mga kwentong doppelganger at kung tutuusin ay parang fed up na nga ako, eh hindi talaga ako naniniwala agad-agad. Pero Nung nangyari din po sa akin mismo ito, ikaw agad si Red ang naalala ko. <laughs> Bakit ako? <laughs> Bakit ako? Nung kasalanan ko dito, nagnanarate lang naman ako. Ito naman, umay. <laughs> Oh anyway, so yeah, ako daw naalala niya kasi daw sa mga kwento natin, ayun pala, okay, para malinaw. So, shinare ko lamang po talaga si Red ito dahil uh, marami na rin akong naririnig nga na ganitong klase mga kwentong doppelganger. Pero Fortunately ay wala naman pong nangyaring masama doon sa kuya na nagpakita sa amin o kaya doppelganger nung kuyang yon sabi niya. Ano medyo naguluhan ako doon. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong ito. Si Pong ang nagkwento. Hindi ko nababanggitin yung, yung school nila kasi sabi niya sa akin wag na lang daw kasi uh, baka daw lalo daw pong alam mo yun maging tampulan ng kwentuhan tapos mamaya katatakutan baka daw ma- malagot <laughs> sila maraming salamat po dito sa inyong ibinahagi once again pwede ka mag VM sa amin voice message at hindi na po namin iaalaw sa messenger na lang guys kasi parang 10 seconds 30 seconds lang ata ang kaya or 60, 60 seconds lang so mapuputol ka ang mangyayari na lang kung halimbawa mayroon pong audio recorder ang inyong cellphone why not ganoon na lang puntahan mo yung hindi maekong lugar yung hindi masyadong maingay ang background at na less lang talaga para nang sa ganun less din po yung gagawin po ng editors natin at hindi po lulubog yung inyong boses. Ang mangyayari ay para alam mo yon less na lang yung lilinisan at nang lumitaw ang inyong boses sa pagkikwento. Inarate ninyo ang inyong sariling kwento sa amin. Hindi ko naman sinabi na dapat eh, alam mo yon yung kasing galing ng mga favorite narrators po ninyo. Basta yung natural na ikaw ang nakikwento, isipin mo na kami lang po ay mga barkada mo na nakikinig ng kwento mo, di ba? Na sapat para makapagpanindig ng aming mga balahibo, di ba? At isend mo yan, yung buong audio file na yan, kahit siguro 3 minutes lang, ganun okay lang, 5 minutes para hindi masyadong malaki, sa Sindak Stories 2008 at gmail.com. Kung mahilig ka naman sa pagsusulat at mas magaling ka sa pagsusulat, go lang, isulat mo na, itype mo na ang inyong kwento, i-edit mo para nang sa ganun eh, baka may makalimutan kang detalye o kung gusto mo dugtungan mo na para wala nang abangan nyo na lang Sir Red yung susunod na ikikwento ko or kapag nagka-time ako, ganun. Ipunin nyo na lang kaya para mag- magawa natin as isang compilation to para hindi rin mabitin na just in case ikaw yung nagpadala, eh 'di ba, mapapakinggan mo ng buo as in compiled yung kwento mo nang sa ganun ay eh, maibida mo naman sa mga kaibigan mo na, oy, kwento ko 'yan, mga ganyan, 'di ba? At sa lahat na rin po ng mga nais po magpadala, sabi ko nga sa inyo, sindakstories2008 at gmail.com din. Maraming salamat sa mga nagpapa-super chat din po sa atin, mga naka-YouTube Premium, Premium at ganoon na rin po sa mga channel members natin na talagang hindi po nangiiwan. Sabi ko nga sa inyo, ang aming pasasalamat ay sa pamamagitan na lamang po ng pag-include ng inyong mga pangalan dyan po sa pin comment or kung magkakasya kayo sa description section ng video na ito. Ganun na lang po ang system natin para nang sa ganon ay maging talagang updated yung listahan ng ating mga channel members na talagang mababasa ninyo doon. Kasi ah, kapag nagtitik-tik tayo, lalo na yung mga nakaraan noon, eh ano eh, um, hindi updated yung listahan. Baka nagtatampo na yung iba. Kaya yung iba ay para siguro umaalis. Tapos di ba hindi na bumabalik. Baka nagtatampo sa akin. Ayoko naman po ng ganun. So ganun na lang. Mas maganda. Um, yung thank you natin nandyan na sa description section. Okay? Ako po muli sa Red. Maraming salamat. Solid HTV positive listeners. At ganun na rin sa mga nakikinig sa HTV 24-7 just in case ito po ay magpiplay doon. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.